السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله <clears throat> صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكمل بمشيئة الله تعالى ما يسره الله لنا أو ييسره الله لنا من رسالة شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى Kita akan melanjutkan kembali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita sekalian untuk melanjutkan penjelasan dari risalah Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. قال رحمه الله والإيمان قول وعمل Beliau berkata rahimahullahu taala iman itu adalah ucapan dan amalan. هذه مسألة عظيمة شريفة Ini merupakan permasalahan yang agung dan mulia وهي مسألة الإيمان yaitu yang berkaitan dengan permasalahan iman. وأهل السنة يبحثونها ر- ردا على الخوارج والمعتزلة من جهة وعلى المرجئة من جهة أخرى Dan ahlu sunnah membahas permasalahan ini sebagai bentuk bantahan. Dari satu sisi ini adalah merupakan bantahan terhadap kaum khawarij dan mu'tazilah. Dan dari sisi yang lain merupakan bantahan terhadap kaum murji'ah. مع حرص أهل السنة على اعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف الصالح في هذه المسألة Dalam keadaan bersemangatnya ahlu sunnati wal jamaah di dalam meyakini sesuatu berdasarkan apa yang datang dari kitabullah dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah menjadi pemahaman pendahulu yang saleh dari kalangan umat ini. Fahiya mas'alatul iman yaitu permasalahan iman. Wa yuqalu hukm al-fasiq al-milli dan juga permasalahan ini dikenal dengan sebutan hukm al-fasiq al-milli hukum orang yang fasik yang ada di dalam agama ini. وتسمى مسألة الأسماء والأحكام dan juga permasalahan ini disebut dengan permasalahan al-asma wal ahkam yang berkaitan dengan nama-nama dan hukum-hukum أي اسم مرتكب الكبيرة وحكمه في الدنيا والآخرة yaitu tentang nama dari hukum seorang yang melakukan dosa besar lalu apa penerapan hukum terhadapnya baik di dunia demikian pula hukum di akhirat وهي أول مسألة افترقت فيها هذه الأمة dan ini merupakan permasalahan yang pertama yang menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan umat ini وأول من خالف فيها هم الخوارج المكفرون لأهل الذنوب والكبائر dan yang pertama kali yang menyelisihi keyakinan ini adalah kelompok khawarij di mana mereka adalah kelompok yang berkeyakinan mengkafirkan para pelaku dosa besar al-mustahilluna ba'da dhalik dima'a ahli al-kabairi wa amwalahum yaitu mereka setelah itu menganggap halal darah-darah para pelaku dosa besar dan harta-harta mereka الموجبون لهم الخلود في النار بكبائرهم وذنوبهم dan mereka juga berkeyakinan bahwa para pelaku dosa besar menyebabkan mereka dikekalkan di dalam neraka akibat dari perbuatan dosa-dosa besar yang mereka lakukan idzan hadhihi thalathatu umur jadi ini ada tiga perkara takfiruhum li ahli al-kaba'ir sikap mereka dalam mengkafirkan para pelaku dosa besar وإخراجهم لهم من الإسلام والإيمان بالكلية dan mereka mengeluarkan para pelaku dosa besar dari Islam dan iman secara menyeluruh. الثانية استحلال دمائهم وأموالهم Yang kedua mereka menganggap halal darah-darah para pelaku dosa besar dan harta-harta mereka الثالثة القول بخلودهم في النار أبد الآبدين Kemudian Pandangan mereka yang ketiga bahawa para pelaku dosa besar hukum mereka di dalam neraka kekal selama-lamanya. Fasammu murtakib al-kabira kafiran murtadda. Maka mereka menamakan orang yang melakukan dosa besar sebagai seorang yang kafir yang telah murtad. Wa ajrau alaihi ahkam al-kuffar al-murtaddin. Lalu kemudian mereka menerapkan kepada para pelaku dosa besar mereka menerapkan hukum seperti hukum-hukum orang-orang yang kafir yang murtad. Lihada qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqtulun ahlal islam wa yad'un ahlal authan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kelompok khawarij ini bahawa mereka membunuh kaum muslimin dan mereka meninggalkan dan membiarkan para penyembah berhala. وقابلهم في جهة التفريط المرجئة بأقسامهم dan yang kebalikan dari keyakinan mereka ini yang bertentangan dengan keyakinan mereka yaitu kelompok yang bermudah-mudahan yang mereka dari kalangan kelompok murjiah dengan berbagai sektenya فقالوا بأن مرتكب الكبيرة إيمانه كامل الإيمان أنه كامل الإيمان di mana kaum murjiah ini mengatakan seorang yang melakukan dosa besar dia tetap memiliki iman yang sempurna wasammauhu mu'minan bi itlaq dan mereka menyebut dan menamakan pelaku dosa besar tersebut dengan sebutan mukmin secara mutlak wa za'amu anna iman murtakibil kaba'ir mithlu imanin nabiyyin wal malaikatil mukarramin dan mereka menyangka bahawa keimanan orang yang melakukan dosa besar sama seperti keimanan para nabi dan para malaikat yang dekat dari sisi Allah Subhanahu wa taala wa amma hukmuhu indahum fil akhirah adapun hukum dalam pandangan mereka kepada para pelaku dosa besar di akhirat fakhtalafu a'nil murji'a anfusahum yakni kaum murjiah mereka sendiri berselisih dalam menyikapi pelaku dosa besar faghulatul murjiah minal jahmiyah wal mutakallimin maka kelompok ekstrim dari kalangan kelompok murjiah dari kalangan uh, al-jahmiyah dan ahlul kalam yaz'umuna annahu lan yadkhul Nara ahadun qat min ahli al-kaba'ir mereka mengklaim bahawa tidak ada satupun dari para pelaku dosa besar itu yang masuk ke dalam neraka. وهذا القول ظاهر البطلان والمخالفة للكتاب والسنة. Dan pandangan ini adalah pandangan yang sangat jelas kebatilannya dan menyelisihi zahir dari kitab Allah dan sunnah. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain dari itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-aya raddun 'ala al-ta'ifatayn, 'ala al-khawarij wa 'ala ghulat al-murji'ah. Dan ayat ini merupakan bantahan terhadap dua kelompok. Yang pertama, bantahan terhadap kelompok kaum khawarij dan yang kedua, bantahan terhadap kaum murji'ah yang ekstrim amma أما الرد على الخوارج qawlihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha Adapun bantahan terhadap kaum Khawarij terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Fa akhbara ta'ala anna ma duna asy-syirk tahta masyiatihi in syaa'a ghafara wa in syaa'a 'adzaba sahibah. maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahawa dosa yang dilakukan oleh seseorang yang dibawa kesyirikan dia berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah azza wa jal menghendaki maka Allah mengampuninya dan jika Allah azza wa jal menghendaki maka Allah menyiksanya wa hiya aydan raddun ala ulaika al-ghulat min al-murji'ah dan ini juga merupakan bantahan terhadap kaum ekstrim dari kalangan murjiah فإن إخباره تعالى أن منهم من, لم من يشاء الله أن يغفر له ومنهم من لم يغفر له bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan di antara mereka yang melakukan dosa yang melakukan dosa besar di antara mereka ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ada pula yang tidak diampuni Allah ومن لم يغفر له عذبه على كبائره بقدر ذنوبه dan siapa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah menyiksanya di dalam neraka sesuai dengan kadar dosa besar yang dia lakukan wa yaruddu ala ta'ifataini aidha ahadithus syafa'al mutawatirah dan yang juga termasuk di antara dalil yang membantah dua kelompok ini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat. جاءت من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد وغيرهم من الصحابة di mana hadis-hadis tersebut ada yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ada pula yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ada pula yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya radhiyallahu anhum fa inna fiha dukhulu عدد كبير من أهل الكبائر من هذه الأمة النار وهذا رد على غلاة المرجئة di mana disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut diterangkan tentang masuknya sejumlah orang ke dalam neraka yang mereka dari kalangan para pelaku dosa besar dan ini merupakan bantahan terhadap kaum ekstrim dari kalangan murjiah. Thumma khurujul muwahhidin minan nari بالشفاعة وبرحمة أرحم الراحمين kemudian keluarnya رد على الخوارج ومن وافقهم في تخليد العصاة بالنار kemudian disebutkannya di dalam hadis-hadis tersebut adanya orang-orang yang dikeluarkan dari neraka karena dia mendapatkan syafaat dan karena mendapatkan uh, pengampunan dari Arhamur Rahimin yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan ini adalah merupakan bantahan terhadap kelompok Khawarij ذكر أن أحاديث الشفاعة رد على الطائفتين الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد وغيره من الأئمة maka yang menyebutkan bahwa hadis-hadis tentang syafaat merupakan bantahan terhadap dua kelompok yaitu kelompok Ekstrem murjiah dan kelompok khawarij ini disebutkan oleh beberapa dari kalangan para imam Ahlu sunnah di antaranya Ibn Khuzaimah dalam kitabnya Kitabut Tauhid demikian pula yang lainnya Al-Qismu Thani Minal Murji'ah bahagian yang kedua dari kelompok Murji'ah Hukmuhum fil akhirah ala murtakibil kabair kaqawli ahli sunnah hukum yang mereka tetapkan dari kaum murjiah terhadap pelaku dosa besar pandangan mereka sama seperti pandangan ahlus sunnah wa annahum tahta al-mashi'a insya'allah ghafara lahum wa insya'a azzabahum wa man azzabahum min ahli al-kabair la yukhalliduh finnar bal ma'aluhu al-jannah di mana mereka juga berpandangan bahawa pelaku dosa besar itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan afun, afun. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka Allah mengampuninya. Dan apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka Allah menyiksanya. Dan siapa yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari pelaku dosa besar tersebut, maka mereka tidak dikekalkan di dalam neraka. Wa haula yusammun atau مرجئه الفقهاء او مرجئه اهل الكوفه او مرجئه الحنفيه وهم كثر في المذهب الحنفي وفي جماعه التبليغ dan mereka ini orang-orang yang berpandangan dengan pandangan ini mereka juga disebut sebagai murji'atul fuqaha paham murji'ah yang ada dari kalangan para ahli fikih sebagaimana mereka juga disebut murji'atu al kufah yaitu kaum murjiah yang mereka kebanyakan berasal dari penduduk kufah dan mereka juga disebut sebagai murjiah al-hanafiyah karena kebanyakan dari mereka yang berpaham ini itu berasal dari para fukaha yang memiliki pemahaman dalam madhab Hanafi وقد وافق الخوارج في حكم الآخرة dan uh, dan Eh, kata beliau bahwa pemahaman yang seperti ini itu banyak di kalangan mereka yang bermadhab Hanafi demikian pula dari jamaah tabligh aywa aywa jazakallah wa qad wafaqa al khawarij ala madhhabihim fi hukm murtakib al kabira fi al akhirah al mu'tazilah dan yang sesuai dengan pemahaman kelompok khawarij dalam menyikapi pelaku dosa besar di akhirat bahawa mereka kekal di dalam neraka pemahaman mereka ini sama dengan pemahaman kaum mu'tazilah atba'u Amr bin Ubaid wa Wasil bin Atta dan mereka ini adalah dari para pengikut Amr bin Ubaid dan Wasil bin Atta kana Wasil bin Atta'in al-Ghazal min tulab al-Hasan al-Basri Wasil bin Atta ini dia termasuk di antara murid dari Al Hasan Al Basri. Fatanaqashu fi mas'alatil iman. Lalu suatu ketika mereka berdialog dalam permasalahan iman. Faqarrar Al Hasan Al Basri ma dalla alaihi al kitab was sunnah wa kana alaihi as sahaba. Dan Al Hasan Al Basri beliau menetapkan permasalahan iman ini sesuai dengan apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah dan apa yang menjadi sikap para sahabat. Fa'atazalahu Amru, fa'atazalahu Wasil bin Ata wa Summul Mu'tazila. I'tazala halaqat Al-Hasan Al-Basri wa darsahu. Maka Wasil bin Ata wa wasafuhu wa man ma'ahu bil irja' Maka Wasil bin Atha setelah mendengarkan keyakinan dari Al Hasan Al Basri tersebut, Wasil bin Atha ini yang tadinya murid Al Hasan Al Basri, beliau pun meninggalkan Al Hasan Al Basri dan meninggalkan halaqahnya. Ini dalam bahasa Arab disebut i'tazala. Maka dengan sebab itulah mereka disebut sebagai kaum Mu'tazilah lalu mereka menyifati Al Hasan dan yang bersamanya dengan tuduhan Murji'ah. تلاحظون أني بدأت معكم بالفرق المخالفة قبل أن أذكر قول أهل السنة Kalian perhatikan di sini bahwa saya memulai pembahasan ini dengan menyebutkan keyakinan-keyakinan kelompok-kelompok yang menyelisihi ahlus sunnah sebelum saya menerangkan tentang apa yang menjadi keyakinan ahlus sunnah. Aks ma fa'altu ma'akum fi al-dhuhr fi mas'alati qadar Dan ini berkebalikan dengan apa yang aku lakukan tadi ketika menjelaskan tentang permasalahan takdir sebelum zuhur. Fal-mu'tazilah sammu murtakib al-kabira la mu'minan wa la fasiqa, la mu'minan wa la kafira. Qalu manzila bain al-manzilatayn. Kaum Mu'tazilah mereka menamakan orang yang melakukan dosa besar mereka tidak disebut mukmin, tidak disebut muslim dan juga tidak disebut kafir. Namun mereka mengatakan pelaku dosa besar itu berada dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan. Lakinnahum fid dunya la yastahilluna damahu wa malahu kama taf'al al khawarij. Akan tetapi kaum Mu'tazilah dalam menghukumi pelaku dosa besar di dunia mereka tidak menghalalkan darah dan harta orang-orang yang melakukan dosa besar berbeda halnya dengan kelompok khawarij yang menghalalkan darah dan hartanya lakin yaqulun yu'amilunahu fid dunya mu'amalat al-muslim ka fi'li rasulillahi ma'al munafiqin dan mereka kaum mu'tazilah mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu disikapi dalam kehidupan dunia seperti sikap kita kepada muslim yang lain sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi orang-orang munafik yang ada di masanya lakinnahu indahum idza mata ala al-kaba'ir musirran min ghairi taubah fa innahu yakunu kafiran khalidan mukhalladan fin nar wa huna altaqaw al khawarij namun kaum mu'tazilah mereka mengatakan apabila seorang yang melakukan dosa besar itu mati dalam keadaan dia melakukan dosa besarnya tanpa pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka hukumnya di akhirat dia disiksa di dalam neraka dan kekal di dalam neraka selama selama-lamanya dan dalam keyakinan ini bertemulah antara keyakinan Mu'tazilah dengan keyakinan kaum Khawarij. Fattafaqa al-Khawarij wal-Mu'tazilah wa man akhadha biqaulihim على القول بتخليد العصاة في النار maka bersepakatlah kaum mu'tazilah dengan kelompok khawarij dan siapa saja yang berpandangan dengan pandangan mereka mereka sepakat tentang hukum di akhirat pelaku maksiat hukumnya kekal di dalam neraka fahadallahu ahlas sunnah ilal haqqil mubinil wadih maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada ahlu sunnah untuk berjalan di atas kebenaran yang nyata. Fa'tiqadu ahli sunnah nurun baina zulmatain. Maka keyakinan ahlu sunnah itu adalah merupakan cahaya yang terletak di antara dua kegelapan. Zulmatul khawarij wal mu'tazilah wa zulmatul irja wal murji'ah. Di mana ahlu sunnah terletak di antara dua kegelapan. Yang pertama adalah kegelapan pemahaman khawarij dan mu'tazilah dan yang lainnya adalah kegelapan pemahaman irja' dan kaum murji'ah وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين dan ahlus sunnah merupakan hidayah yang terletak di antara dua kesesatan dan merupakan kebenaran di antara dua kebatilan وهذا بتوفيق الله لهم لأنهم أخذوا بجميع النصوص والأدلة dan ini adalah merupakan taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahlu sunnah hal ini disebabkan karena mereka mengamalkan seluruh dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah wa iyal mas'alatul ma'rufa bimas'alati nususil wa'di wal wa'id dan permasalahan ini itu dikenal dengan permasalahan dalil-dalil yang berkaitan dengan al-wa'du yaitu janji dari Allah dan al-wa'id yaitu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. فالخوارج والمعتزلة ومن وافقهم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا الوعد maka kaum Mu'tazilah, Khawarij dan yang sepaham dengan mereka mereka hanya mengambil dalil-dalil yang di dalamnya berisi ancaman-ancaman lalu mereka meninggalkan dalil-dalil yang di sana ada janji-janji dari Allah bagi orang-orang yang memiliki keimanan <coughs> والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد من القرآن والسنة وأغفلوا دلالات نصوص الوعيد وحرفوها sementara kaum murjiah mereka hanya mengambil dalil-dalil yang berkaitan dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala bahawa si fulan akan mendapatkan surga dan yang semisalnya lalu mereka lalai dari dalil-dalil yang di sana terdapat ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal murji'atu aqsamun wa hakadha al khawarij wal mu'tazilah. Kaum murji'ah mereka terdiri dari sekian kelompok sebagaimana kaum khawarij dan mu'tazilah demikian pula berkelompok-kelompok. Fa innahum lamma faraqul haqqa iftaraqu karena sesungguhnya mereka tatkala mereka meninggalkan kebenaran maka dengan sebab itulah mereka berpecah belah walamma khalafu sunnata ikhtalafu fima bainahum tatkala mereka menyelisihi sunnah maka terjadilah perselisihan di antara mereka fahum mukhalifun lilhaq mukhtalifun fima bainahum maka mereka adalah orang-orang yang menyelisihi kebenaran dan terjadilah perselisihan dan perpecahan di antara mereka والآن أرتب لكم سريعا بعض المسائل لأن اليوم أبشركم الوقت إلى الساعة الثامنة فقط Maka pada malam hari ini saya akan menyusun kepada kalian beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan ini dan saya ingin menyampaikan berita gembira kepada antum sekalian bahwa Kajian kita di malam hari ini hanya sampai jam 8 saja. Takhfif insyaallah, takhfif. Insyaallah diringankan. Fa arju an tantabihu ma'i jayidan. Sehingga saya berharap antum betul-betul fokus bersama saya. Faqat sa'a wa nantahi insyaallah. Insyaallah satu jam kemudian kita selesai insyaallah. Wa nukmilu fil ayyamil baqiyah. Dan kita akan melanjutkan di hari-hari yang berikutnya. مسألة الإيمان وغيرها من مسائل الدين والسنة permasalahan iman dan yang lainnya dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan agama dan sunnah ini تؤخذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح رحمهم الله permasalahan-permasalahan tersebut itu diambil dari kitabullah dari sunnah nabi dan dari riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat rahimahumullah wa radhiyallahu anhum فمن هذه الثلاثة الأصول تقرر مسائل الإيمان وغيرها maka dengan tiga prinsip ini ditetapkanlah berbagai macam permasalahan-permasalahan baik itu permasalahan iman dan yang lainnya wa aqwalul ulama ba'da dhalik innama tu'radu ala hadhihi thalathati al-usul dan perkataan-perkataan para ulama yang datang setelahnya itu hanyalah disesuaikan dan dikembalikan kepada tiga prinsip yang telah kita sebutkan ini. فإذا أخطأت هذا الطريق في بحث المسألة أكثرت التخبط والتعصب. Maka apabila engkau keliru di dalam membahas permasalahan-permasalahan ini dan tidak mengikuti prinsip-prinsip yang telah disebutkan tersebut, maka di saat itu akan terjadi dalam pembahasanmu itu kekacauan dan kekeliruan. فإذا بدأت فيها من أقوال المتأخرين أو المعاصرين بعد ذلك تسيء حمل نصوص الكتاب والسنة وفهمهما maka apabila engkau memulai pembahasan tersebut dengan berpegang kepada ucapan orang-orang yang datang belakangan orang-orang yang ada di masa ini maka hal itu dapat menyebabkan engkau berpaham buruk di dalam memahami dan di dalam membawa nas-nas yang terdapat di dalam kitab Allah dan di dalam as-sunnah. Was-salaf nasahu lana wa bayyanu wa ma qassaru rahimahumullah wa radiya anhum. Dan para ulama us-salaf mereka telah menjelaskan dan menerangkan kepada kita secara gamblang dan mereka tidak kurang di dalam menyampaikan penjelasan itu radhiyallahu anhum. سأختبر الأستاذ عسكري بمقطع طويل للترجمة حتى أتمكن من صب القهوة اصبر معي الله أي وقد اعتنى السلف بمسألة الإيمان وظهر ذلك في ثلاثة أوجه أو أم أو ثلاث صور الأول الصورة الأول أصحاب كتب السنة الحديثية فالبخاري في صحيحه كتاب الإيمان ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان والإمام الترمذي في سننه كتاب الإيمان الثاني كتب العقائد كما ترون كلها تتطرق لهذه المساله بلغه واضحه وادله شرعيه الثالث كتب مفرده في مساله الايمان مثل الايمان لابي عبيد القاسم بن سلام والايمان لابي بكر بن ابي شيبه والايمان لابن ابي عمر العدني والايمان لشيخ الاسلام ابن تيميه بس ابن منده آه. والإيمان لابن منده زيادة من عسكري زيادة ثقة مقبولة أتفضل خلاص أي شوف يلا para ulama ussalaf mereka sangat perhatian dalam membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perkara iman ini dan pembahasan-pembahasan mereka itu terbagi menjadi tiga bahagian yang pertama para pengumpul hadis-hadis, para penulis kitab-kitab hadis di mana mereka menyebutkan satu pembahasan khusus di dalam kitab-kitab mereka yang berkaitan dengan permasalahan iman seperti Kitabul Iman dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula pembahasan iman yang disebutkan dalam Sahih Al-Imam Muslim, demikian pula dalam Jami' Tirmidzi. Dalam Jami al Tirmidhi juga disebutkan pembahasan khusus tentang permasalahan al-iman. Kemudian sisi yang kedua bahwa para ulama mereka telah menulis kitab-kitab tentang permasalahan aqidah ahlu sunnati wal jamaah di mana mereka juga menyebutkan tentang permasalahan iman di dalam menjelaskan tentang aqidah ahlu sunnati wal jamaah secara umum seperti yang telah kita sebutkan dari kitab-kitab Ahlus Sunnati wal Jamaah yang menerangkan tentang pembahasan akidah termasuk yang kita bahas ini. Kemudian sisi yang ketiga bahwa ada kitab-kitab yang telah ditulis secara tersendiri yang khusus membahas tentang permasalahan al-iman yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah seperti Kitabul Iman karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam demikian pula kitabul iman karya Abu Bakar ibn Abi Shaybah demikian pula kitabul iman karya ibn Abi Umar ya. al-Adani al-Adani rahimahullah ta'ala demikian pula kitabul iman karya Syekhul Islam ibn Taimiyah rahimahullah dan beliau juga menambah kitabul iman karya ibn Mandah Barakallah, Barakallah, Barakallah جزاك الله خيرا وبارك الله فيك تفضل تفضل هذا جائز ان شاء الله تفضل تفضل ما اعرف اسوي سكر انا خله بعدين ان شاء الله ما شاء الله بارك الله بارك الله ما شاء الله لا اصنع معرفه هذا هذا مو سكر هذا لا سكر في شيء هذا عسل اه او سائل سائل اهتمام سكر احمر معرفه نعم ما شاء الله ها أنتم جميعا نشيطون في semangat معنا الحمد لله الحمد لله اختصار الوقت يعطي النشاط waktu yang singkat menyebabkan antum semangat <laughs> قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان والدين قول وعمل dan termasuk di antara prinsip ahlus sunnati wal jamaah bahwa iman dan agama itu terdiri dari ucapan dan perbuatan qaulul qalb wal lisan yaitu ucapan hati dan ucapan lisan wa amalul qalbi wal jawarih dan amalan hati dan juga amalan anggota tubuh wa fi ba'dhin nusakh min al wasithiyah wa amalul qalb wal lisan wal jawarih dan dalam sebagian uh, eh, dalam sebagian riwayat yang yang menuliskan kitab al wasithiyah di mana Ibn Taimiyah menyebutkan dan amalan hati amalan lisan dan amalan anggota tubuh. Fa in thabatat hadhihi al-lafdhah fal murad amalul lisan ghair qaul la ilaha illallah. Dan apabila penyebutan itu sahih penisbatannya kepada al-aqidah al-wasithiyah maka yang dimaksud amalan lisan adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan lisan selain dari ucapan la ilaha illallah. <coughs> فالإيمان الذي فرضه الله على عباده وأوجبه عليهم maka iman yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada para hambanya wal iman alladhi 'allaqa Allah aw alladhi ja'ala Allah ashabahu min ahli al-wa'd bidukhul al-jannah min ghairi hisab wala 'adab dan keimanan yang telah disebutkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang memiliki keimanan tersebut mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga tanpa melalui proses penghisaban dan tanpa pula melalui siksaan wal iman al mutlaq fi nusus al kitab was sunnah demikian pula keimanan yang disebutkan secara mutlak dalam dalil-dalil yang disebutkan dalam al kitab dan as sunnah wal iman الذي ورد نفيه عن بعض أصحاب الكبائر dan keimanan yang telah disebutkan penafiannya dari orang-orang yang melakukan dosa besar هذا هو الإيمان قول وعمل maka iman inilah yang dimaksud dalam definisi ini yaitu iman yang mencakup ucapan dan amalan ay tasdiqul qalbi wa amalul yaitu pembenaran di dalam hati dan disertai dengan amalan hati kamahabbatillah wa khasyyatihi wal khauf minhu war raghbah wa ghairi dhalika min a'malil qulub wat na'am seperti kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala rasa berharap seseorang kepada Allah azza wa wajal dan bertawakalnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya dari amalan-amalan yang berkaitan dengan hati seseorang. وهكذا الواجبات القلبية مثل محبة المؤمنين ومحبة الخير لهم. Demikian pula yang berkaitan dengan perkara-perkara wajib yang berkaitan dengan amalan hati seseorang seperti kecintaan seseorang kepada kaum mukminin dan kecintaan seseorang agar kaum mukminin mereka melakukan kebaikan-kebaikan. ومن الإيمان وهو من أعمال القلوب tarkul muharramat al-qalbiyah dan termasuk di antara jenis keimanan yang itu merupakan bagian dari amalan hati adalah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan yang berkaitan dengan hati misal al-kibr wal-ujub wa ghairi dhalika min a'mal al-qulub al-manhiyah 'anha al-muharramah seperti penyakit kesombongan demikian pula penyakit ujub takjub dan yang semisalnya dari hal-hal yang berkaitan dengan amalan hati yang dilarang di dalam syariat ini. Waria wagairi dalik. Demikian pula ria dan yang semisalnya. Iden hada tasdiqul qalb wahada amaluh. Jadi di sini disebutkan ada yang namanya pembenaran oleh hati dan ada pula yang disebut amalan hati. Wa qalb bi kulli ma akhbar Allah bihi an nafsihi wa malaikatihi wa kutubihi wal واليوم Akhir dan pembenaran hati yaitu membenarkan setiap apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beriman kepadanya beriman kepada kitab-kitabnya pada para nabinya para rasulnya para malaikatnya dan beriman kepada hari akhir wa a'malul jawarihi, aidan min al iman Demikian pula amalan-amalan anggota tubuh ini juga termasuk dalam definisi iman. كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك seperti salat berpuasa zakat berhaji dan yang lainnya وقد سماها الله تعالى إيمانا كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم قال ابن عباس أي صلاتكم إلى بيت المقدس dan Allah Subhanahu wa taala telah menamakan amalan-amalan ini termasuk dalam jenis keimanan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan keimanan kalian keimanan di dalam ayat ini itu diterangkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa yang dimaksud iman adalah adalah solatnya kalian, solatnya para sahabat dahulu, tatkala mereka menghadap ke baitul Maqdis sebelum terjadi perpindahan kiblat. وقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersuci itu adalah separuh dari keimanan. وقال علي رضي الله عنه الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله dan berkata Ali radhiyallahu taala anhu kesabaran itu adalah separuh dari keimanan dan keyakinan itu adalah iman secara menyeluruh وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه ثلاث من استكملهن استكمل الإيمان dan berkata Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu ada tiga perkara yang apabila seseorang menyempurnakannya mengamalkannya maka sungguh telah sempurna keimanannya al-insaf min nafsik wadhalika bi an tuaddi huquq Allah wa huquq al-ibad yang pertama adalah bersikap insaf di dalam dirinya yaitu dengan cara engkau menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak para hamba wal infaq min al-iqtar ay tunfiq wa anta qalil dhatil yad Kemudian yang kedua adalah berinfak, bersedekah dalam keadaan engkau memiliki sedikit dari apa yang kamu miliki. Wa badlus salami lil alam. Dan yang ketiga adalah menebarkan salam kepada seluruh manusia. Fa amalul jawarih imma af'al yajib an ta'ti biha maka amalan yang berkaitan dengan anggota tubuh ada kalanya merupakan perbuatan-perbuatan yang kamu dianjurkan untuk melakukannya كبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وغير ذلك seperti berbakti kepada kedua orang tua berbuat baik kepada para tetangga dan yang lainnya وإما تروك أي أعمال يجب عليك تركها كترك الخمر والزنا والظلم والرشوة كل ذلك تركك لذلك من الإيمان dan ada kalanya yang berkaitan dengan amalan anggota tubuh adalah perbuatan-perbuatan yang wajib bagimu untuk meninggalkannya yang disebut turuk seperti meninggalkan kezaliman meninggalkan perbuatan zina meninggalkan minum khamr meninggalkan apa saja ar-rishwah yaitu melakukan sogokan dan yang lainnya dari perkara-perkara yang diharamkan fa ahlus sunnah يدخلون أو عندهم كما دلت الأدلة أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الإيمان maka ahlu sunnah wal jamaah dalam pandangan mereka apa saja yang berkaitan dengan amalan hati demikian pula amalan anggota tubuh itu semua termasuk di dalam definisi iman qifu wa nutabi' al adhan thumma narji' insyaallah kita berhenti sejenak untuk mengikuti adzan, lalu kita melanjutkan insyaAllah Assalamualaikum ولما تبع اهل السنه الادله الشرعيه بان اعمال القلوب والجوارح من الايمان maka tatkala ahlu sunnati wal jamaah mereka mengikuti dalil-dalil dari kitab Allah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa amalan itu termasuk bagian dari keimanan tabi'u fi dhalika aidan fil adillati asy-syar'iyyah fi masail ukhra maka mereka juga senantiasa mengikuti dalil-dalil tersebut dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya. Al-mas'alatul ula anna al-iman yazidu wa yanqus. Permasalahan yang pertama bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Qala Allah Ta'ala wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya dan Allah Subhanahu wa taala menambah hidayah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Wa qala ta'ala wa ammal fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana dan hum yastabshirun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya adapun orang-orang yang beriman maka Allah Subhanahu wa taala menambah menambah keimanan mereka dan mereka merasakan kegembiraan. وقالوا قالوا أيكم زادته هذه إيمانا لأن الله سبحانه وتعالى إيه. أيكم زادته هذه إيمانا لأن الله سبحانه وتعالى juga berfirman yang artinya siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya وقال صلى الله عليه وسلم في حديث إنكار المنكر وذلك أضعف الإيمان أنا أختصر سريعا dan kata beliau saya meringkas dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam menyebutkan hadis tentang mengingkari sebuah kemungkaran yaitu mengingkari dengan hati wadzalika adhaful iman dan itu adalah perkara keimanan yang paling lemah wa fi ahaditsy syafa'ah yaqulu Allah azza wa jalla akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman Dan di dalam hadis yang menerangkan tentang syafaat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Keluarkan dari neraka setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat semut dari keimanan." wa kullu al-ayat al-qur'aniyyah dalla وكل الآيات القرآنية الدالة على زيادة الإيمان تدل على نقصانه لأن الذي قبل الزيادة يقبل النقصان dan setiap dalil-dalil yang menyebutkan bahawa iman itu bisa bertambah itu juga merupakan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa iman itu berkurang sebab segala perkara yang bisa menerima penambahan maka dia juga bisa menerima pengurangan <clears throat> ma'a sunnah ala naqs bisarahatin wa wuduh bersama dengan adanya dalil dari sunnah yang sangat jelas menunjukkan iman itu bisa berkurang. Wa ala hadza ajma'a a'immatus salafi anna al-iman yazid wa yanqus. Dan di atas keyakinan inilah bersepakat seluruh para imam sunnah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. <clears throat> Al-mas'alatu tsaniyah mas'alatul istithna' fil iman. Permasalahan yang kedua yaitu permasalahan istithna' dalam keimanan. وذلك أن المرجئة أحدثوا الامتحان للناس هل أنت مؤمن؟ بين أولا معنى الاستثناء والاستثناء هو قولك أنا مؤمن إن شاء الله yang dimaksud dengan istithna adalah ketika engkau mengucapkan saya adalah seorang mukmin insyaallah maka penyebutan insyaallah itu yang disebut istithna dalam keimanan fa ata biha المرجئه امتحالا للناس ليصلوا إلى عقيدتهم أن الإيمان كامل ولو تركت الواجبات وارتكبت المحرمات maka kelompok murjiah mereka memanfaatkan pertanyaan ini ketika dia bertanya kepada seseorang apakah engkau adalah seorang mukmin agar dia akan membawa pemahaman tersebut kepada apa yang menjadi keyakinan mereka bahawa orang yang melakukan dosa besar pun dia tetap memiliki iman yang sempurna. فإذا سئلت هذا السؤال فلك الخيار بأحد أجوبة ثلاثة كلها واردة عن السلف. Maka apabila engkau ditanya dengan pertanyaan ini, apakah engkau seorang mukmin, maka boleh bagimu untuk memberi jawaban dengan salah satu dari tiga jawaban yang ketiga jawaban ini semuanya diriwayatkan dari para ulama ussalaf. al awal, al-jawab al awal. an taqul la su'aluka hadha bid'atun wa muhdath fala ujibu alayh. Pert, uh, eh, jawaban yang pertama ketika ada yang bertanya kepadamu apakah engkau seorang mukmin maka engkau mengatakan pertanyaanmu ini adalah pertanyaan bid'ah maka aku tidak akan menjawabnya الجواب الثاني أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره Jawaban yang kedua apabila engkau ditanya dengan pertanyaan tersebut maka engkau menjawab aku beriman kepada Allah pada kitab-kitabnya, para malaikatnya, para rasulnya beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk الجواب الثالث أن تقول ana mu'minun insyaallah dan jawaban yang ketiga adalah engkau menjawab saya adalah seorang mukmin insyaallah wa qauluka insyaallah laysat ala sabilis syak dan ketika engkau menyebutkan dengan jawaban insyaallah kata insyaallah ini tidak menunjukkan bahawa kamu ragu dalam keimananmu fa inna at ta'liq bil mashi'a ya'ti bil umur al yaqiniyah sebab Eh, menambah dengan sebutan insya Allah itu dibolehkan bahkan itu disebutkan dalam perkara-perkara yang itu merupakan perkara-perkara yang yakin yang pasti daliluhu min al-qur'ani qawluhu ta'ala la latadkhulunna al-masjid al-haram Allah. dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya kalian pasti akan memasuki al-masjidil haram insyaallah ودليله من السنة الدعاء عند زيارة القبور وفيه وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نعم عفوا dan dan dan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah ke kuburan di mana seorang dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada penghuni kuburan dan di sana disebutkan wa inna insyaallahu bikum lahiqun dan kami insyaallah akan menyusul kalian falaysat syakkan kama yasiful murji'a ahli sunnah bi annahum syakkakatun maka eh, penyebutan insya Allah ini bukanlah merupakan keraguan sebagaimana halnya kelompok murjiah mereka telah menuduh ahlu sunnah dengan jawaban tersebut bahawa ahlu sunnah orang-orang yang ragu terhadap keimanannya walihada lama kana a'immatus syafi'iyya yansuruna sunnah fi mas'alatil iman bilqawli bilistithna' sammahum murjiatul hanafiyyah fil madhab al hanafiyyah syakkaka oleh karena itu ketika para imam-imam dari mereka yang bermadhab syafi'i mereka mendukung dan menguatkan pendapat ahlus sunnah tentang diperbolehkannya mengucapkan saya adalah seorang mukmin insyaallah maka kelompok murjiah dari kalangan al-hanafiyah hmm. mereka menuduh mereka menuduh para imam-imam yang bermadhab syafi'i tersebut dengan sebutan syakkakah orang-orang yang ragu terhadap imannya ورتبوا على ذلك مسألة أو مسألة, مسألة في الزواج فقالوا لا يجوز لشافعي أن يتزوج حنفية lalu kemudian mereka akhirnya melanjutkan hukum tersebut sampai kepada permasalahan pernikahan di mana mereka mengatakan tidak boleh lelaki lelaki yang bermadhab syafi'i menikahi wanita yang bermadhab hanafiyah karena syafi'i عندهم يشك في الإيمان تعالى حاشاه من ذلك عفوا sebab dalam pandangan mereka orang yang bermadhab syafi'i itu meragukan dalam keimanannya قالوا لكن يجوز للحنفي أن يتزوج بامرأة شافعية تنزيلا لها بمنزلة المرأة من أهل الكتاب الله Akan tetapi diperbolehkan bagi orang yang bermadhab Hanafi untuk menikahi wanita yang bermadhab Syafi'i dengan alasan uh, menghukumi wanita yang bermadhab Syafi'i itu seperti hukum wanita ahlul kitab. Amma ba'dul mutaakhirin min al-Hanafiyyah fahum khalafu fil iman hatta al-mutaqaddimin minhum. Adapun orang-orang yang terbelakang dari mereka yang bermadhab Hanafi mereka menyelisihi dalam permasalahan iman ini bahkan mereka menyelisihi orang-orang yang bermadhab hanafi yang yang ada sebelumnya فمثلا ابن نجيم الحنفي في كتابه البحر الرائق في شرح كنز الدقائق seperti misalnya seorang alim yang bermadhab Hanafi yang bernama Ibn Nujaim Al-Hanafi dalam kitabnya Al-Bahrul Ra'iq fi Kanz al-Daqaiq syarh Kanz al-Daqaiq fi syarh Kanz al-Daqaiq wa huwa min al-kutub المعتمدة عند المتأخرين من الحنفية dan ini termasuk di antara kitab-kitab yang menjadi sandaran dari kelompok atau orang-orang bermadhab Hanafi di belakangan ini wal kitab matbu' dan kitab ini tercetak wa yaj'al min anwa' al murtaddin من يقول بالزيادة والنقصان في الإيمان ومن يقول بالاستثناء di mana dia menyebutkan termasuk orang-orang yang murtad dari agama ini adalah orang yang berpendapat iman itu bisa bertambah dan berkurang dan dia juga mengatakan termasuk yang murtad adalah orang yang melakukan istithna dalam keimanannya dengan mengucapkan saya seorang mukmin insyaallah. Hadza ashaddu min khawarij ini lebih parah dari kelompok khawarij. Karena khawarij yukaffirun bidzunub wa kaba'ir ma'rufa fi syariah. Sebab kelompok khawarij mereka mengkafirkan itu karena orang itu melakukan dosa-dosa besar yang dosa-dosa ini jelas disebutkan dosanya di dalam syariat. Wa hadza wa haula yukaffirun ahli sunnah biittiba'ihim lis sunnah. Adapun mereka ini mereka mengkafirkan ahlu sunnah karena mereka mengikuti sunnah amma hum indana hukmuhum annahum mubtadi'a laysu kuffaran adapun kita hukum kita ahlu sunnah kepada mereka kita mereka mengatakan kita mengatakan tentang mereka mereka ahlul bidah bukan dari kalangan orang-orang yang kafir انظروا في كتب المخالفين لأهل السنة فيها تكفير صريح maka hendaknya kalian perhatikan kitab-kitab yang menyelisihi ahlu sunnah di dalamnya terdapat bentuk pengafiran yang jelas. Kutub Asy'ariyah, kutub Sufiyyah, kutub غيرهم فيها takfir. Takfir li? فيها takfir. ha? Takfir li ahli sunnah. Li ahli sunnah. Nah. Yaitu kitab-kitab yang berkeyakinan berkeyakinan Asy'ariyah, demikian pula Sufiyyah di dalamnya terdapat ucapan-ucapan pengkafiran terhadap ahli sunnah. Fa kaifa yunsab madhhabut takfir ila ahli sunnah wa ahli al-haq? Lalu bagaimana mungkin pemahaman takfir itu justru dinisbatkan kepada ahlu sunnah yang membawa kebenaran? Al-mas'alatu thalitha anna ahlal iman yatafadaluna fihi laysu fihi sawa permasalahan yang ketiga bahwa orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat keadaan mereka mereka bukan berada di satu tingkat وهنا أنبه على متن معروف وهو متن الطحاوية dan di sini saya ingin memberi tanbih peringatan terhadap satu matan yang dikenal yang ma'ruf di tengah-tengah kita yaitu matan akidah tahawiyah Al-Allamah Abi Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Ibn Salamah Al-Tahawi Al-Hanafi yaitu uh, matan akidah tahawiyah ini yang ditulis oleh Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Hanafi wa huwa ibnu ukht al-Imam al-Muzani dan beliau adalah anak perempuannya eh, anak saudara perempuan al-Muzani al-Imam al-Muzani Al muzani khaluh jadi al-Muzani ini adalah pamannya dari ibunya yuqal anna at-Tahawi kana syafi'iyan thumma tahawwala hanafiyan ada yang menyebutkan bahawa uh, At-Tahawi ini sebelumnya bermadhab Syafi'i lalu berpindah menjadi madhab Hanafi. Hadzal matan fi jumlatihi 'ala sunnah. Adapun matan akidah Tahawiyah secara umum itu berada di atas sunnah. Wa min a'zam wa ahammiha syarh Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Dan termasuk di antara syarahnya yang paling bagus dan yang paling bermanfaat adalah syarah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Ibn Abil Izz Al-Hanafi. Imam Al-Albani وللإمام الألباني والإمام ابن باز تعليقات واستدراكات على هذا matn. Dan Al-Imam Al-Albani demikian pula Al-Imam Ibn Baz itu ada komentar-komentar uh, dan penambahan-penambahan terhadap matan aqidah Tahawiyah ini. Wa mimma nabbaha haula'il ulama عليه dan termasuk yang diperingatkan oleh para ulama terhadap matan tahawiyah ini khata'uhu fi qawlihi wa ahluhu fihi sawa adalah kekeliruan atau fi aslihi sawa na'am kekeliruan at-tahawi ketika dia menyebutkan di dalam matan tersebut bahwa orang-orang yang beriman pada hukum asalnya itu sama حتى بس أريد عبارته بس معلش معلش إلى حتى لا أخطي بس القال وأهله أهله في أصله سواء أصله وأهله في أصله ها؟ نعم وينه؟ وين قضية الإمام نعم،, نعم كذلك مما استدركوه عليه قوله الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ولم يذكر العمل Demikian نعم. pula termasuk yang menjadi kritikan para ulama terhadap matan tahawiyah ini ketika beliau mengatakan iman itu adalah e, mengikrarkan dengan lisan dan membenarkan di dalam hati dan dia tidak menyebutkan amalan sebagai bahagian dari iman. Wa qawluhu wal imanu wahid wa ahluhu fi aslihi sawa. Hadza khata' dan demikian pula ucapan beliau bahwa iman itu satu dan orang-orang yang beriman pada hukum asalnya itu sama. Fahadha muwafiq li murji'at al-hanafiyyah, murji'at al-fuqaha. Maka ini merupakan kesalahan dan ini sejalan dengan apa yang menjadi keyakinan murji'ah al-hanafiyyah yang mereka juga disebut murji'ah al-fuqaha. Fahadha litanbih. Maka ini untuk peringatan. Fahadhi al-mas'alah thalitha anna ahlahu laysu fihi sawa'. بل يتفاضلون في التصديق وفي عمل القلب وفي عمل الجوارح bahkan ya uh, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa orang-orang yang beriman mereka itu bertingkat-tingkat ya keimanan mereka baik dalam hal pembenaran keyakinan demikian pula yang berkaitan dengan amalan lisan dan demikian pula amalan anggota tubuh فلا نعتقد أن تصديقنا كتصديق الشافعي فضلا عن تصديق أبي بكر والصحابة maka jangan kita meyakini bahwa pembenaran bentuk pembenaran yang ada di dalam hati kita seperti halnya Imam Syafi'i membenarkan apa yang ada di dalam hatinya atau seperti pembenaran yang ada di dalam hati Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat baqi lakum syai' indi limadha ma sa'altumuni anhu maka masih ada sesuatu yang eh, yang ingin aku sampaikan pada kalian mengapa kalian tidak bertanya kepadaku tentangnya anastarsaltu fit tanbihat wa nasitu al amr al thalith al jawab al thalith ah, saya tadi melanjutkan permasalahan tentang permasalahan bahwa orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat namun saya lupa jawaban yang ketiga antaqul ana mu'min insyaallah laisa syakkan لا أنا وقفنا عند كلمة ليس شكا iya eh. uh, yaitu pada jawaban yang ketiga ketika kita menjawab pada pertanyaan seorang yang bertanya apakah engkau seorang mukmin maka kamu menjawab saya seorang mukmin insyaallah ini bukan karena keraguan wa inna ma hadzal istithna min jihati al-amal kama qala al-imam Ahmad al-iman qaul wa amal faqad ji'na bil qaul فمن أين ي... فما يدرينا أننا قد جئنا بالعمل jadi apa yang disebutkan oleh ahlus sunnah ketika dia mengatakan saya adalah seorang mukmin insyaallah maka ini bukanlah merupakan bentuk keraguan ketika mengucapkannya akan tetapi kita mengucapkan itu dari sisi amalan kita pada saat kita mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi keimanan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau menerangkan tentang ucapan ana mukminun insyaallah maka saya adalah seorang mukmin namun bagaimana dengan amalan kita tidak mengetahui apa yang akan kita amalkan maka dengan ucapan insyaallah itu kaitannya dengan amalan kita فهذا هو سبب الاستثناء عند السلف maka ini yang menjadi sebab para ulama ussalaf melakukan istithna ketika menyebutkan dirinya sebagai seorang mukmin. Wa huwal amal. Ya itu yang dimaksud istithna di sini kaitannya dengan amalan. Masya Allah. Uh, نقرأ كلام المزني نقرأ كلام المزني إن شاء الله وننظر ماذا فاتنا من مسائله ثم نذكر تتمة قبل انتهاء الوقت قال والإيمان عفوا قول وعمل عفوا السلف أكثر ما جاء عنهم في تعريف الإيمان هذا الذي ذكره المزني para ulama salaf mereka yang terbanyak dari para ulama salaf ketika mendefinisikan iman adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Muzani iman itu mencakup ucapan dan amalan قال الإمام البخاري كتبت عن أكثر من ألف شيخ ليس فيهم مرجئ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya beliau menyebutkan bahwa aku telah menulis dari lebih dari seribu ulama yang tidak satu pun dari mereka yang berpaham murjiah mereka semuanya berkata tentang iman bahwa iman adalah ucapan dan amalan وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. dan sebagian mereka mengatakan iman itu mencakup ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. وبعضهم يزيد فيقول الإيمان قول وعمل ونية وسنة. dan sebagian lagi para ulama mengatakan iman itu adalah ucapan dan amalan dan niat dan sunnah. فهذا هو الإيمان الذي أوجبه الله تعالى maka iman inilah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala وشاع أيضا عند كثير من العلماء قولهم اعتقاد بالإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان dan demikian pula termasuk di antara yang populer di kalangan para ulama dalam mendefinisikan iman di mana mereka mengatakan iman itu adalah keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota tubuh bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Ar-Rahman dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. وجاءت عنهم ألفاظ تؤكد علاقة العمل بالإيمان dan telah diriwayatkan dari para ulama ussalaf lafaz-lafaz yang menguatkan bahwa amalan memiliki ke, ke, keterkaitan yang kuat dengan iman wa anna al-iman al-wajib la yakunu illa bi'amal dan bahwasanya iman yang wajib itu tidaklah mungkin terwujud kecuali dengan amalan wa man za'ama أن تارك الأعمال كامل الإيمان فهو مرجئ Barang siapa yang menyangka bahwa orang yang meninggalkan amalan tersebut dia adalah seorang yang sempurna imannya maka dia orang yang berpaham murji'ah intabihu hadha ta'riful murji' maka hendaknya kalian berhati-hati ini adalah definisi kelompok murji'ah lianna hunaka fitnatun fi hadzal 'asr karena ada fitnah yang terjadi di masa sekarang ini min qibali al jama'at at-takfiriyah kas sururiyyah wal-qutbiyah wal-haddadiyah wa ghairihim yang fitnah itu datang dari jamaah-jamaah yang mereka bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin dari kelompok al-haddadiyah as-sururiyah al-qutbiyah dan yang semisalnya yasifuna ulama as-sunnah bil irja' di mana mereka menyifati ulama sunnah dengan tuduhan mereka berpaham murji'ah wa ashhar man yasifunahu bidzalika al-imam al-albani wal-allama rabi' al-madkhali wa ghairihim dan yang paling sering terkena tuduhan berpaham murji'ah dari mereka adalah al-imam al-albani demikian pula al-allama rabi' al-madkhali dan yang lainnya وقد نقل الإمام حرب الكرماني اعتقاد السلف وإجماعهم dan telah dinukilkan oleh Al-Imam Harb Al-Karmani keyakinan kaum salaf dan kesepakatan mereka فذكر في أول رسالته تعريف الإيمان عند أهل السنة maka beliau menyebutkan di awal risalah beliau definisi iman menurut ahlus sunnah وبيان من خالف من الخوارج أو المرجئة. dan menjelaskan siapa yang menyelisihi keyakinan tersebut dari kelompok khawarij dan murji'ah. وفي آخرها عرف بالمرجئ من هو. dan pada akhir risalah tersebut beliau mendefinisikan tentang kaum Murji'a. siapakah mereka itu? فمن قال إن الإيمان هو المعرفة فهو جهمين dan beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan iman itu hanyalah sekedar mengetahui saja maka itu adalah pemahaman jahmiyah wa man qala innal iman huwa tasdiq faqat ka qawli al-mutakallimin min al wa ghairihim fa huwa dan barang siapa yang mengatakan bahwa iman itu hanya membenarkan saja seperti uh, keyakinan kaum uh, asy'ariyah demikian pula kaum ahli kalam maka dia adalah seorang berpaham murji'ah wa man qala innal iman qawlun faqat kal karramiyah fahuwa murji' dan barang siapa yang mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar ucapan semata seperti kelompok al-karramiyah maka dia juga berpaham murji'ah wa man qala innal iman tasdiqun wa qawlun bil lisani faqat fahuwa murji' dan barang siapa yang mengatakan bahwa iman itu hanya pembenaran di dalam hati dan mengucapkan dengan lisan dia juga adalah seorang murji'ah wa murji'atul fuqaha al-hanafiyyah kama taqaddam yaitu mereka dari kalangan murji'ah al-fuqaha seperti orang-orang yang bermadhab Hanafi sebagaimana yang telah lalu qala harbun al-karmani ana al-an umli min hifdhi qad ibaratu qariba wa man qala إن تارك العمل الجوارح مؤمن حقا فهو مرجئ Lalu kemudian berkata Harb Al-Karmani kata beliau saya menukil ini dari hafalan saya bahwa beliau mengatakan barang siapa yang berpendapat orang yang meninggalkan amalan itu adalah seorang mukmin yang hakiki yang sempurna keimanannya maka dia juga seorang yang berkeyakinan murjiah wa ma'na mu'minun haqqa ay mu'minun kamilul iman mustakmilul iman qad haqqaqa al iman alladhi umira bih dan makna mukmin haqqan adalah mukmin yang sempurna keimanannya yang telah mewujudkan segala hal-hal yang menyebabkan kesempurnaan iman tersebut yuwaddihu lakum dhalika amran yang semakin menjelaskan tentang hal ini kepada kalian ada dua perkara. al amrul awwal al aya min surah Al-Anfal wa hiya qawluhu ta'ala إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم yuqimuna الذين salata wa ويؤتون ويؤتون الزكاة لا لا لا ومما رزقناهم والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فهذه الآية عند أهل السنة في المؤمنين حقا أي كاملي الإيمان كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في في كتاب الإيمان نعم Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di awal dari surah Al-Anfal yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah idza dzukirallah kaum mukminin adalah orang-orang yang ketika disebut Allah Subhanahu wa taala maka bergetar hati-hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka hal itu menambah keimanan mereka dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala siapa mereka mereka adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan salat dan mereka menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka lalu Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan bahwa mereka itulah orang-orang yang mukmin yang hakiki yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki kesempurnaan iman maka ayat ini menerangkan tentang orang-orang yang sempurna keimanannya dengan melakukan amalan-amalan yang disebutkan di dalamnya sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala menyebutkannya dalam Kitabul Iman وعلى هذا مضى أهل السنة في اعتقادهم في هذه الآية dan di atas pemahaman inilah Ahlus Sunnati wal Jamaah berada di atas keyakinan mereka terhadap ayat ini. Hatta jaa Sayyid Qutb fi kitab Dhilal al-Quran 'inda hadhihi al-ayah. Hingga datanglah Sayyid Qutb dalam kitabnya fi Dhilal al-Quran ketika mengomentari ayat ini. Faradda qawla ahli sunnah fi kamalil iman. Maka dia pun menolak pendapat dan pandangan ahli sunnah tentang kesempurnaan iman. Wa qala man lam yakun mu'minan haqqan fa kafir. Dan dia mengatakan siapa yang tidak beriman dengan iman yang hakiki yang disebutkan di dalam ayat tersebut maka berarti dia kafir. Wa anna man lam takun fihi hadhihi as-sifat al-madhkura fil ayah laisa bimuslimin asla wala mu'minin asla dan dia mengatakan bahawa siapa yang tidak memiliki sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat ini maka dia sama sekali bukanlah seorang muslim fahdhar an yatasarrala ilaika qawlu sayyid qutb wa anta la tadri maka hendaknya kamu berhati-hati eh. jangan sampai kemudian kalian dirasuki atau disusupi dengan pemahaman Sayyid Qutb ini dalam keadaan engkau tidak menyadarinya. Wadhah makna al-mu'min al-haq. Jelas di sini makna mu'min al-haq, mu'min yang hakiki. Man lam yuhaqqiq al-iman fa huwa naqisul iman. Siapa yang tidak menyempurnakan mewujudkan keimanan yang hakiki itu, dia tetap punya keimanan tapi kurang, imannya kurang yaziduhu wuduhan al-amru tsani dan semakin menambah penjelasan tentang hal ini adalah perkara yang kedua wa huwa al-ahaditsul waridah fi wasfil iman yaitu hadis-hadis yang menyebutkan afwan al-ahaditsul waridah fi wasf murtakib al-ayat wal ahaditsul waridah fi wasf murtakib al-kaba'ir demikian pula yang semakin menguatkan hal ini adanya ayat dan hadis-hadis yang menyifati orang yang melakukan dosa besar. Fahiya anwa' atau aqsam dan ini ada beberapa jenis, beberapa macam. An-naw'ul awwal ma warada bi nafyil iman. Yang pertama ada dalil-dalil yang di dalamnya terdapat penafian atau peniadaan tentang iman itu. Mithlu qawlihi ta'ala فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية أنا سأختصر. Seperti beliau meringkas seperti firman Allah Subhanahu wa taala dan demi Rabbmu mereka tidak beriman ترجم ما بعدها لا لا فقط قل الى فقط اول الايه ايوه mereka disebutkan di dalam ayat ini mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai rasul sebagai pencetus hukum terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka ومثل قوله وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله demikian pula seperti firman Allah Subhanahu wa taala engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka saling mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min قالوا من هو يا رسول الله خاب وخسر قال من لا يأمن جاره بوائقه lalu demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman maka para sahabat bertanya siapa itu wahai Rasulullah alangkah meruginya dia maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'min ahdukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن متفق عليه التخريج خلاص نترك demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan dia beriman tidaklah minum khamr orang yang minum khamr dalam keadaan dia beriman dan tidaklah mencuri orang yang mencuri dalam keadaan dia beriman. Fama huwa al-imanul manfi huna? Apa yang dimaksud keimanan yang ditiadakan di dalam dalil-dalil ini? Al-imanul kamilul wajib. Yang dimaksud yang dinafikan yang ditiadakan adalah iman yang sempurna yang wajib. Wa haqiqatul iman ay lam yuhaqqiqil iman alladhi faradahu Allah alaihi yang dinafikan adalah hakikat dari keimanan yang sempurna itu maksudnya bahwa orang yang demikian tidak menyempurnakan dan tidak mewujudkan iman yang sempurna yang Allah wajibkan kepadanya an-naw'u tsani dzunubun wusifat bisyirk Jenis yang kedua adanya dosa-dosa yang disifati dengan kesyirikan. Misal qawlihi sallallahu alaihi wasallam halafa bighairi Allah faqad asyrak. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Wa qawlihi at-tamaim wat-tiwalah wat-tiyarah syirik. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya jimat-jimat itu tiwalah dan tatayur itu adalah syirik. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam akhaf ma akhwaf akhwafu ma akhafu alaikum asyirk al-asghar. Fassarahu bil riya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah asyirkul asghar, kesyirikan yang kecil lalu kemudian beliau menerangkan yang dimaksud adalah riya an-naw'u tsalits dzunubun wusifat bil kufur wa laysat mukhrija min al millah dan jenis yang ketiga ada dosa-dosa yang disebut atau disifati dengan kekafiran namun hal itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam kaqauli ta'ala man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun qala ibn abbas was sahah was salaf kufrun duna kufur seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka termasuk orang-orang yang kafir dan diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang apa yang dimaksud kekafiran di sini Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan kufrun duna kufrin kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerca seorang muslim adalah bentuk kefasikan dan membunuhnya adalah bentuk kekafiran. Wa qaulu la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd demikian pula sabda nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kalian menjadi orang-orang kafir setelah kematianku di mana sebagian kalian menebas leher-leher sebagian yang lainnya an-naw'ul rabi' wal khamis ar-rabi' dhunubun wusifat bi annaha min a'malil munafiqin dan jenis yang keempat ada dosa-dosa yang disifati bahwa dosa-dosa itu termasuk amalannya orang-orang munafik. Mithil qawli sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi thalath. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda orang munafik itu ada tiga Idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Apabila dia berbicara maka dia berdusta dan apabila dia berjanji maka dia suka mengingkari dan apabila diberi amanah maka dia berkhianat. النوع الخامس ذنوب تبرأ من أصحابها النبي صلى الله عليه وسلم jenis yang kelima ada dosa-dosa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelakunya imma bilafzil bara'ah Apakah disebutkan dengan lafaz berlepas diri? Kaqauli Abi Musa ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu bari'a min al-haliqah 'inda al-musibah was-saliqah rafi'a sautaha wasyaqah allati syaq thiyabaha kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu aku berlepas diri dari perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari al-haliqah yaitu wanita yang mencukur menggundul rambutnya ketika mendapatkan musibah dan as-saliqah yaitu orang yang mengangkat suaranya yaitu meratapi uh, orang yang meninggal demikian pula asyaqah orang yang menyobek-nyobek pakaiannya pada saat dia mendapatkan musibah Allah تعطوني ومثل قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم عفوا النوع الثاني بلفظ ليس منا النوع الثاني من هذا من البراءة أي. dan uh, jenis yang kedua dari bentuk berlepas dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkannya orang yang melakukannya bahwa dia bukan bahagian dari kami. Mithl innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang mereka memecah belah di dalam agama mereka dan masing-masing mereka memiliki pengikut engkau wahai Muhammad bukan bahagian dari mereka sama sekali fil hadis man ghashana falaysa minna di dalam hadis man ghashana falaysa minna siapa yang menipu kami maka dia bukan bahagian dari kami. Fil hadis al-akhir man hamala alaina as-silah falaysa minna. Dalam hadis yang lain barang siapa yang membawakan dan mengisyaratkan kepada kami senjatanya maka dia bukan dari kami. Wa qawluh man halafa bil amana falaysa minna. Demikian pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang bersumpah demi amanah maka dia bukan dari kami. Man khabbaba imra'atan ala zawjiha yani afsadaha falaysa minna. Demikian pula di dalam hadis barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita terhadap suaminya maka dia bukan dari kami. Wa hunaka anwa'un ukhra min al-ahadits. Dan di sana masih banyak lagi jenis-jenis yang lain dari hadis-hadis. أي إيمان هذه الأحاديث الواردة في هذه الذنوب maka hadis-hadis yang diriwayatkan yang berkaitan dengan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان disebutkan oleh al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya Kitabul Iman وهذه الذن وهذه الأحاديث ونحوها عندنا أي عند أهل السنة dan hadis-hadis ini dan yang semisalnya dalam pandangan kami yaitu dalam pandangan ahlus sunnah la tuzilul iman bil kulliyah wa tujibul kufur yani warridda anil islam hadis-hadis ini itu tidak menyebabkan hilangnya keimanan seseorang secara menyeluruh yang menyebabkan dia kafir وانما تنفي عن فاعلها حقيقه الايمان واخلاصه namun yang dinafikan dan ditiadakan di dalam hadis-hadis tersebut adalah hakikat keimanan yaitu keimanan yang sempurna yang wajib yang dimiliki oleh seorang mukmin. Wa illa fa huwa muslimun lam yakhruj bi hadhihi adh-dhunub 'ala islam Sebab orang yang melakukan dosa-dosa tersebut dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim tidak mengeluarkan dia dari Islam dengan melakukan hal itu. Wa naqala kalam al-Imam Abi Ubaid al-Qasim bin Sallam muqirran lahu wa muhtajjan bihi kullun min dan yang menukil perkataan al-imam Abu Ubaid al-Qasim bin Salam ini sebagai bentuk penguat dan persetujuan terhadap apa yang disebutkan oleh beliau al-imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi fi kitab ta'zim qadr as-salah maka termasuk yang menukil perkataan uh, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam adalah al-imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya ta'zimu qadr as-salah اثنين الإمام أبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه على مسلم لما خرج الأحاديث هذه ونحوها عقب بكلام الإمام أبي عبيد demikian pula yang kedua Al-Imam Nuaim uh, Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Mustakhraj ketika beliau menyebutkan hadis-hadis ini maka beliau melakukan apa memberi komentar terhadap hadis-hadis tersebut dan menyebutkan perkataan uh, Al-Qasim bin Salam tersebut. Al-Thalith Al-Imam Ibn Abi Zamanain Al-Maliki fi kitab Usul As-Sunnah. Yang ketiga yang menukil ucapan beliau adalah Al-Imam Ibn Abi Zamanain dalam kitabnya beliau bermadzhab Maliki dalam kitabnya Usul Sunnah. وكلها كتب مطبوعة عندكم. Dan semua kitab-kitab ini dicetak. نقل كلام أبي عبيد فقال قال بعض أهل العلم dan ولم يسمه di mana mereka menukil perkataan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ini di mana mereka mengatakan berkata sebagian para ulama dan mereka tidak menyebutkan namanya ana wa'adtukum ila tsaminah aku telah menjanjikan pada kalian sampai jam 8 wa nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ahabbul hadits ilayya asdaqah dan nabi mengatakan bahwa ucapan yang paling aku cintai adalah yang paling jujur wa baqiyat tanbihat lakinni la urid an ukhalif ma wa'adtukum ada beberapa peringatan yang lain lagi tapi saya tidak ingin menyelisih apa yang telah aku janjikan kepada antum sekalian ya juz astalif minnakum 5 daqaiq سلف كلم boleh enggak saya menambah 5 menit lagi خمس دقائق Ada kama yuqalu Syekh, Anda puas, saya lemas. إذن فقط نكتفي باختصار لأن هناك مسألة علاقة ألفاظ السلف اللي ذكرها الإمام هذه مسألة نخليها في وقت آخر وأسأل الله التوفيق والسداد المرجئ الذي عشان تفهمون جيدا المرجئ الذي يقول بأن من ترك أعمال الجوارح أو أعمال الجوارح والقلوب فإيمانه كامل هذا المرجئ إيه Ya, jadi uh, <laughs> meringkas kembali dan intinya bahwa boleh dengan menyampaikan bahwa uh, eh, yang disebut sebagai orang yang berpaham murjiah adalah orang yang ketika dia berkeyakinan bahwa meninggalkan amalan-amalan yang berkaitan dengan amalan anggota tubuh maka orang tersebut tetap eh, dia dianggap sebagai seorang mukmin yang sempurna keimanannya orang yang berpaham demikianlah yang disebut sebagai orang yang berpaham murjiah. هذا الواضح عند السلف والمعروف ودعوكم من الأشياء التي فيها إشكالات. Dan inilah yang jelas yang datang dari para ulama ussalaf dan hendaknya kalian meninggalkan hal-hal yang lain yang tidak ada kejelasannya. وقد قال الإمام أحمد وقبله عبد الله بن المبارك وغيرهما. Dan telah berkata Imam Ahmad dan sebelumnya Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya. من قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره وظاهره وباطنه Barang siapa yang telah Barang siapa yang mengatakan iman itu Mencakup ucapan dan amalan Bertambah dan berkurang Maka dia telah berlepas diri dari pemahaman murjiah pemahaman murjiah dari awal hingga akhir yang baik secara zahir maupun secara batin. Jazakumullah khair wa sallallahu sallam ala nabi Muhammad. Iya, beliau sengaja menyampaikan hal ini karena permasalahan murjiah ini termasuk perkara yang cukup menyebar ya bagi antum yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan akidah yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin ada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan hal ini mungkin suatu saat antum pun akan menemukannya ada kullu terjemah jazakumullah khairan <laughs> ziyadah min ziyadah min indak